nioke beharre, uh, eh, ez, ez, ez, uh, gainen da laboantxa, untsa ageian, industria ekilan uh, parian uh, heben, eta nahi gynuk e, ia indesan eta behar bada aminot askar da bai, mena, bon, uh, hor da abiatzen dugun lana, eta ikusiko dugu zer ondoamen uh, duken. Mhm, hala ere, apaltze bat ikusten dugu, nola esplikatzen da zen ustez apaltze hori? Ba, paltzea Mariruski ez da berrizitasunik, eh, ez da berrizitasunik sibeuan, eh? E, berritzen dia edo estelazioa bada, bena ez aski e, eh, usten ordezkatzeko eta hoi da Frantzia mailan ikusten dena denetan, eta Euskal Herria eh, ez da txarrena hoietan, eh? da azkarren etaik, eh, Sibu eta ebai eh, hor, bon, uste dut problematika behan gien uh, eh, basena ekin. Bada instalazione hanitz heben, uh, jaleik mendigune, uh, behar bat zailago, bena bada nahi nahikei handia agertzen dena. Bon, agertzen dena ebai, ordin, uh, eh, rezan zamentiak edo kontaketak eh, agertzen dien zumbakietan, uh, eh, gutiago dela, usten, laboai, uh, eta erretretatzen den, beno, bena, bon, hor da, uste baden uh, kambian bilaka bat, bena batetan ebai, beti azkar egoiten da, Sibeuko lehen edo bigeren indar ekonomikoa da, Eh, laboantxa, eh, industria alde batetik, laboantxa geho eta turismoa, bena bon, gu, gu ez gire heben eh, baiona ondoan edo edo, edo doni bane gehasin, eh, bon, gire heben eh, mendiguneko ibar handi batetan, bena haleike eh, amini bat bazterian. Mm -hmm. e, Egan duzu, eh, badirela ala ere instalazioak, eh, gazteak plantatzen direnak, nunbait, eh, nahi du posible dela laborantzaz bizitzea oraino? Ah, bai, ez da dudaik. <laughs> Eh, ba, badia bi, bi emota ikusten ditugunak, eh, badia eh, nahikeiaz eh, ofizio maitasunez sartu diena ofizioan, eta hoiek uh, gainti edo alde baikorrak duti ikusten, eta badia bestiak sartu dien ofizioan, uh, eh, bon, ba, familiaen uh, eh, segidan hartzeko, presionea mini batek ilan, eta hoiek ben ofizioa behar badaztu hain, hain beste baikorki ikusten. Bena, bon, uh, eh, ota mesala, eh, bada horako ez da beti bebizian nahi dena egiten, bena baikorki haidienak, uh, eh, be mudaberriak uh, eh, esprabatzen duti, uh, susen kasaltze hoi bezala, berda jakin mauleko hiltegian badela bere junta hogei laboai uh, horradien aben kabelen ekartea, um, hor uh, ehaiten edo hiltzen dela eta eta musten eta geokondizionatzen eta hoiek geo berriz laboiek hartzen dute eta saltzen. Eta hoitan dienak, badia uste dut untsa bizi dienak, mena da kamiamen handi bat uh, izan denetik zen eta eh, gerla ondotik laboia uh, eh, formatia zen eta konformatia zen uh, ekoizteko, mena ez saltzeko. Eta hoi ikusten dugu ekosten baizik ezpa de la boiak uh, eh, preforta nekeago bizi dela eta podeia edo berbada marja ebai bai uh, diela geo eh, transformazioen eta eta distribuzioen banatzian mm. Bata hor, e, hori eh, litaike, eh, transformatzeari buruz, bestelakotzeari buruz, eh, joaitea helburua irauteko hor oh, diragakoak? Ba, da bide bat, mena bon, geho ez dia, laboa iguziak uh, eh, saltzale, berda, berda komertzanta izan, eta bon, hor, uh, ez da hor eh, emanik, emanik edo aztekit, uh, dohain bat den, mena uh, ez, badia ebai uh, ekoizten dakienek, eta teknika handi batekin, zeta ez ez da ez da behar uh, eh, jaskuntza, eh, kabale jaskuntza, da jakitate handiko ofizioa, eta ez da nula nahi ikasten, eta ez da nula nahi untsa egiten. Ordin, uh, bai ekoizten untsa dakienak, eta hoiek ordin ben eh, ekoizpena saltzen die, saltzen edo emaiten um, kooperatiba bati edo berbada privatu bati, bon, ez da hor eh, problemaik, bena um, ez die salpena salmenta egiten, bena nik uste dut oen lekia baden, eta eta behar dela oen lekia, bena uste dut sor markek badiela aleiki bide handia hor, ala xuxenka saltzian, zentako ez, bena ebai uh, eh, kooperatiba edo privatu baten eh, bidez, zentako ez, ebai. Ta ipatzen zinuen uh, eh, sohmarkaren importantzia, uh, da, gakoa laborantza bizirika txikitzeko eskualde batean? Eskualde batean, Euskal Herrian, eh, bai, uste dut, bai, Euskal Herrian, bai, berdia, bide, bideak, eh, bide zaiarkatze batetan gie uste dut hor, eh, ikusiz, uh, Europa mailan, uh, geugo eta gutiago lagintuik izanen dela laboantxa, eta, eta, eta munduko presioak uh, hor bai, Eh, gu gue ganatzen, e, bai laboantxan bindian, e bai, industrian aspaldira nikola da, eta industriak e, be kambiamen animalak edo handiak ikusi dutu, Uh, Haraber ikusten dugu harike uh, Herrian industrian maila zertan den, aeronautik atik aparte, uh, zinez uh, ahintu da. Eta laboantxak ber uh, arriskioa du, bena sor markekilan, uste dut baden zerbait egiteko. Uh, bon, bi, fenule garen bi laboantxa eh, mota badia mundu juntan oai, bada laboantxa ahunt industriala dena, uh, behar da jakin oai uh, aragi, agi, egiten denin, uh, be badiela mm, Brazilian edo edo estatu batuetan hamar mila edo hogei mila uh, kabaleko uh, laboantxak, bena hoi ez laboantxa dea beti edo industria, bena <laughs> hoiek agi egiten die eta hoien eta ekoizteko presioak normalki apalago dia guiak beno. Ordin, defentzia zertan ukeiten handu duguk. Nik uste dut guk badugun defentzia gue bon, kalitatean, eh, bai, kalitatean, gue bai, Euskal Herriko irudi hoi bai, eh, marka hori bai, badugu haitzin eh, uh, eta gue guniak heben, gue Euskal Herriak heben, badu irudi huna, badu... Uh, sentiben huna um, ganik eta hoi baliatu behar dugu izan da agian, izan da din nian, gaznan, uh, eh, eh, frutuetan, eh, hor uh, arduan, ikusten den bezala irulegin, eta horlako ekoizpen hanitxetan badugu bide, bada leku, uh, behar bada erri ingarri izanen da eranen dutan, abena, Uste dut, eh, ba, Sibeu hartuz, uh, eh, tipinia da Sibeu, ber preforsta bat dutugu lauton hoge mila ardi eta hama bi mila behi heben, bena mundian merkatia, uh, eh, afen munduko merkatia eso, uh, ez daga izan handia, eta berbada bada joku bat giteko, nula analizatien hoio susen kasaltzen kazik, bena uh, behar den marketinga eginez eta behar bezala plantatuz preforsta, bena uh, txorta bat da, edo bueno, txorta tipinia da, munduko beharrunetan mm -hmm. hoi, uh, eh, sibeguan dena. Mm -hmm. astapenetik aipatzen ditugun gai guzti horiek eh, aipatko dituze, beste batzu ere seguraski, egiten diren jardunaldi horietan, irabagenen, eh, egun horren helburua eh, funtsian, zer da? Ah, helbuia, 2000 eta hamarian eh, agertu dienian edo hamekan, bai, berbeitzen lehenik, e, eh, amin ez nahurtu, eh, elki dienian 2000 eta hamekan e, resansamentuko, labantxako resansamentuko zumbakiak, harrigarri zien jente sumaiten beste sumaiten ez, pena e, oro har, segur, gentiak ez daki zertan den labantxa, sumat labai baden, sumat lanpostu baden, sumat hektara baden lantuik, eta sumat bazen dila hogei urte adibidez eta dila hama urte bai, zenta hamar urte taik egiten baita kontaketa eta hoi. Ordin lehen lehenik eh, laboaier erraitia eh, bai, zer, zer nula dabilan ben ofizioa eta ben mundia, zenta ez hoek, hor uh, probatu ahal izan dugu herri alkargoan bilkua sumait eginez han hor ez beti laboa txar aipatuz bena uh, eh, laboaiek ben herriane, uh, egiazki zumat bazen eta nur bazen eta bon, uh, etzen beti jakiten. Uh, eh, Geo nahi du gebai Sibeuak, uh, jak indesan, eran nahi du Sibeuko gizartiak, jente hartiak, uh, ze pesu laboantxak eta zer ekarpendian ekarpen dian uh, herrientako, horre eniz bat esegur jentiak badakin, hor horartzen dela. Uh, laboantxak badu nik uste hortan uh, bete behar bat uh, eh, uh, eh, ben ofizioa uh, behar du be ofizioa ezagutazi bestetan. ez da hain beste um, ezagutuk ustez, badakik zer den lagoi, laboi bat kutsaten delaik traktur bat edo kabale saldo bat ikusten denian, bena Bena zer presudin gue gizartian, zer presudin gue ibaran, um, hoi uste dut zabaltu behar den, jakinazi behar den, eta lehen egunaldi hoi, fen goizaldi hoi, amaretaik eta uemakotxeta, uh, um, da uh, puntu baten egiteko, konsta hoi uh, zabaltzeko eta hanbezain mester uh, uh, erraiteko zertan den laboantxa eta ze, ze pesu eta ze karpen zer uh, importantzia din uh, Sibeoko ekonomian. Mm, gaiaren gizarteratze um, gizarteratze bat badela, eh, hori aipatzen duzu. Um, hala ere, laborarien dako pentsatzen da um, Jardunaldi oktarik zerbait ateratzea, tresna bat eh, ateratzea edo norabide bat zuren finkatzea? Ordin, uh, uh, bon, bada urte bat eterdea igela, bada komisio, afen, laboantxa komisio bat uh, eh, herrialkargoan, bada urte bat eterdi prestatzen igela uh, ekintza horren, eta bai, lehen goizaldi hortaik landa, sei hilabetez, junen gia, uh, äh, laboaien gana, benez laboai bakotxean gana, jareike, bena bai laboaiek, uh, äh, fen laboaiak biltzen dutiena eta egitur eta, uh, dut kooperatibeta, badia hanitz, bon, badia kooperatiba da provisionaman, geho, geo um, transformatzen eta saltzen dutena bai kooperatibak, bena badia bai kuma, kooperatiba utilizazion materiela rikola, Bon, badia gune hanz eh, eta nun eta laboiak biltzen dien kolektibikoki eta eta hoi nahi dugu um, hor ikusiko dutugu, hunkiko dugu eh, laboantza mundia, uh, pentsatzen dut, eta hor mintza dugu uh, laboantzaan gehuaz eta, eta nula ikusten dien laboiak ben ofizua, ben, bai, ben izatia nula, nula bizitzen dien eta nula espikatzen dien, ben ungumenai, ben haurei, eta uste dut hor baten lan bat uh, interesgarria izanen dena. Uh, zenta, bon, entzuten duguna ja, eh, botzik die edo konten da uh, laboai kentia hor entzutez uh, herri begain edo nola egin bai. begain jardezan ebai uh, gogo eta hoi edo harrinkua hoi. Mhm bada, bada interes uste dut eh, gizarte edo jente arte osua entako. Bai, erri eh, bere gain hartzen duela, badira laborantza munduko beste hainbat egitura. Hala ere, eh, sindikatik ez da gertzen parte hartzailean zerrendan, ze hori zuen aldeko asmo batzen? uh, eh, nuela egan xuxen ki bai. Uh, uste dut, uh, hoi sindikat, sindikaten arteko ez tabadak dia, uh, sen, uh, labuantxa mundukuak nahi duguna da uh, lekia enlekia Eh, ben hartin uh, egia da badela ez da bada eta badela behar bada modelo uh, different ikuspegi different helibat, bat bena ez da behala ja herrien problematika hoi mm, kumidia, horro, uh, eh, sindikatak ez ben izenin, bena eh, sindikateko jente hanitz izanen da, uh, gainti bateko edo besteko. Uh, hor ez tutugu um, egiturak kumitatzen, bena bai jentiak, uh, egiturak geho jinen dia, politika bat sortuko dugunin, zenta, bon, ez dut urrentu, bena lehen goizaldi hoi urrietan hiuan, geho bada sei hilabetez pentsatzen dugu laboaien gana juiti ordin kooperatiba hoietan eta biltzar uh, edo biltzar beresiak um, eh, gai hortaz, eta geho um, beharko dugu asmatu, haleike plangintza bat edo politika bat herri alkargoa mailan eta eta hor dia tresna nik haiten dutana tresna uh, eh, teknikoak eh, hor baliatu beharko dia egia da eh, laboantxaren unguian hanitz badela uh, laboiek uh, jente hanitz biziazten uh, beiti eben unguian uh, industriane berri gaiza zer nahi jente bada zer nahi egitura bada uh, um, jenten unguian edo lantegien unguien ebai eta laboantxata lantegi bat ebai um, geo um, marxan, enetako marxan eta eta bat egin barko di hoiek, herriak, uh, lurraldiak, politika bat sortzen badu edo erraiten badu guk, ikusten dugu geua uh, habo hortan eta hortan pusatuko dugu. Uh, uste dut ordin, eta ez tien hoi baizik egitzenen bai, e, egiturra horiek, noa bide bat, emanik izan dadin, politika bat, e, helbi eta eta hoi da, elkiko pentsatzen dut dagun um, eh, bon, udala gabe, um, eh, herri alkargoak uh, plangintza bat uh, dian ofizialki, eta, eta hola erranen arkiki noat nahi din uh, bera bontxa juiten ikusi. Michel ta hortan utziko dugu gure solasaldia, larumatuntan itzordua hiri barneko jauregian bederatzeak eterritan, mire esker gumita honarturik. Bai, mire esker zier.